Lantxariak guretzat ez dira onak, Dona Pauleko ospitalian ere wala, ez ziren eh, onak izan eta gauk ere entzatzen dira eh, zinez uh, eh, lantxariari emaiten eta justuki be, COVID krisiaren krisia pasatu eta gira ikusten da mm, mobilizazioa badela denetan gure lantxariak goititzeko eta oartzen gira ez dutela bate eh, hori egiten, ez ba- dituzela bate goititzen. Eh?